Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, մեր այսօրվա զրույցի թեման օրերս նոյեմբերի 26-ին կայացած Պուտին-Փաշինյան-Ալիև երակողմ հանդիպումն է իր նախընթաց, ընթացիկ եւ հետընթաց զարգացումների համապատկերում։ Պուտին-Փաշինյան-Ալիև հերթական երակողմ հանդիպումը, ինչպես հայտնի է, տեղի է ունեցել Սոչիում, ավելի կոնկրետ Սոչի քաղաքի կենտրոնական շրջանի Նոր Սոչի միկրոշրջանի անտարապատ հովտում գտնվող Բոչարով Ռուչիե կոչվող ամառանոցում, որը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ամառային նստավայրն է հանդիսանում։ Այդ գեղատեսիլ ու հարմարավետ վայրում են նշանակում նախագահ Պուտինի շատ հանդիպումներ տարբեր երկրների առաջին դեմքերի հետ։ Ընդ որում ոչ միայն ամռան ամիսներին, այլև տարվա բոլոր եղանակներին։ Այդ փսով իսկ հանդիպման մասնակից բարձր կողմերի համար համատեղելով հաճելին օկտակարի հետ։ Այսպես օրինակ հենց այդ ամառանոցում է 2 ամիս առաջ սեպտեմբերի 29-ին կայացել Պուտին-Էրդողան հերթական դեմ առ դեմ հանդիպումը, որը տեղի ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրավերով եւ որի ժամանակ բանակցող բարձր կողմերը քննարկել են քաղաքական, արևտրային եւ տնտեսական ոլորտներում ռուս-թուրքական գործընկերության տարբեր ասպեկտներ, ինչպես նաեւ միջազգային արդյական հարցեր, այդ թվում Սիրիայում, Լիբիայում, Աфghanստանում եւ Անդրկովկասում տիրող իրավիճակը։ Հիշեցման կարգով նշեմ նաեւ, որ դա Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկրորդ երրակողմ հանդիպումներ այս տարվա ընթացքում 2021-ին։ Երևի թե հիշում եք, տարվա առ առաջին հանդիպումը կայացել էր հունվարի 11-ին, բայց ոչ թե Սոչիի ամառանոցում, այլ անմիջապես Մոսկվայի Կրեմլուն։ Հանդիպման արդյունքներով բանակցող կողմերը ստորագրել էին համատեղ հայտարարություն, համաձայն որի աճակցություն են հայտնել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության Տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերն ապաշրջափակելու մասին 9-րդ կետի իրականացման նպատակով Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարշապետների համատեղ նահագահությամբ Եռակողմ աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին Վլադիմիր Պուտինի առաջարկին։ Այս վերջին հանդիպման արդյունքով նույնպես բանակցող կողմերը ստորագրել են համատեղ հայտարարություն, որի մասին կխոսենք փոքրինչ ուշ։ Իսկ մինչ այդ հղում կատարելով մոսկովյան կոմերսանտ թերթի Կոմերսանտը Սոչիի հանդիպման մասին չխոսկանների բանակցությունները վերտարությամբ հրապարակմանը, որի հեղինակը Անդրեյ Կոլեսնիկովը նույնպես ներգրավված լինելով բանակցությունները լուսաբանող լրագրողների կազմում, ըստ իս ուշագրավ կողմնորոշիչ դրվագներ է ներկայացնում հանդիպումից։ Եվ այսպես մոսկվացի լրագրողի դիտարկմամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սոչի է հասել ավելի շուտ, քան իր ադրբեջանցի գործընկերը, բայց ի տարբերություն Իլհամ Ալիևի, ոչ երակող բանակցություն աջակցությունները սկսվելը Ռուսաստանի նախագահի հետ նա երկկողմ հանդիպում չի ունեցել։ Հնարավոր է դրա համար է, որ անհաշտ մարդու տեսքուները երկկողմ հանդիպման սկզբին։ Նման հանդիպում Փաշինյանի համար նախատեսված էր, բայց երկկողմ բանակցություններից հետո։ Իլհամ Ալիևն անհաշտ մարդու տեսքով չէր։ Նա, ինչպես որ ավելի վաղ, հաղթողի տեսք ուներ եւ կարծես թե քարեղեն հանգստություն էր ցուցաբերում։ Այսինքն նա եւ նստել է առանց շարժվելու, չնայելով իր հայ գործընկերոջ կողմը եւ խոսում էր թվում է թե առանց բերանը բացելու եւ պարզապես առանց նկատելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Կոլեսնիկովի վկայությամբ, երբ խոսում էր Վլադիմիր Պուտինը, զգացում էր, որ ըստ էության նա Ադրբեջանի նախագահի կողմն է, ում ընդհանուր առմամբ այդ ամենը բավարարում էր։ Ինչը չեր կարելի ասել Նիկոլ Փաշինյանի մասին։ Այնուամենայնիվ նկատում է ռուս լրագրողը, այն հանգամանքը, որ նա ով տանուլ է տվել այդ պատերազմը, այժմ նստած է հաղթած նահագայի կողքին, հարկե համարել որպես վարմունք, որից նա իդեպ հազիվ թե կարողանար խուսափել։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր խուլձայնով, կարծես թե զսպելով իր մեջ լցված ողբերգական հույզերը։ Եվս մեկ դրվակ Երբ ավարտվել էին բանակցությունները, լրագրողների հետ 3 առաջորդների հանդիպման Ադրբեջանի նախագահը նշել էր, թե ռազմական գործողությունների ավարտից հետո ավելի քան 100 հայ ռազմագերիներ հանձնվել են հայկական կողմին, այդ թվում 1 հոգի հանձնվել է այսօր առավոտյան։ Վիրավոր զինվորական էր, ում ադրբեջանցի բժիշկներն օգնություն են ցույց տվել։ Ռուս լրագրողի դիտարկմամբ այսպես է լինում. արևանգողներն իրենց զավթած բանկից բարի մտադրությամբ բաց են թողնում պատաններից մեկն ու մեկին իրենց մոտ հոտ պահելով մնացած 60-ին։ Հանձնվել է եւս մեկ հոգի, հավելել է Իլհամ Ալիևը։ Մեկ քաղաքացիական անձ, ով կորսելով ճանապարհը մոլորվել էր մեր տարածքում։ Ռուս լարագրողի բնորոշմամբ Ալիևի խոսքում բանալի բառը մերն էր։ Քաղաքացիական անձը նշում է հոդվածագիր, ամենայն հավանականությամբ իրենն է համարել այդ տարածքը, քանզի նա ողջ կյանքում ձուկ է որսացել այնտեղ։ Իդեպ Ադրբեջանում ապօրինի պահվող հայ ռազմագերիների կապակցությամբ ուշագրավ է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, որ նա կատարել է սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը մինչ այդ օրեր առաջ ստանձնած Արադ Միրզոյանի հետ մոսկովյան առաջին հանդիպմանն ու մասնավորապես դրան հաջորդած ճեպազրույցում։ Այսպես, անդրադառնալով լրագրողներից մեկի այն հարցին, որ Ադրբեջանը խախտելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համապատասխան դրույթը, այդպես էլ չի վերադարձում Ադրբեջանում պահվող եւ Շինցու մեղադրանքներով դատապարտվող հայ ռազմագերիներին ու այլ պահվող անձանց Ռուսաստանի արտգործնախարարը նկատել էր, թե Բաքվում այժմ անազատության մեջ են ոչ թե պատերազմի ընթացքում, այլ դրանից հետո այն է 2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Հադրութի շրջանից դեռ հայկական վերահսկողության տակ մնացած 5 թաղի Լավրովների եւ Խսաբերտի հատվածում գերեվարված անձինք։ Այսինքն ըստ Լավրովի այդ գերեվարված զինծառայողների վերադարձի հարցը չի կարգավորվում նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության այն դրույթով, որով նախատեսվել էր բոլոր գերիների վերադարձը, ուստի ըստ այդ տրամաբանության Ադրբեջանի վարկը չպետք է մեկնաբանել որպես նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության խախտում օրակարգից բացառելով նաեւ դրանից բխող հետևանքները փաստաթղթի ստորագրման միջնորդ եւ իրական իրականացման երաշխավոր հանդիսացող Ռուսաստանի համար։ Ինչպես նկատեցիք, Ռուսաստանի այսպես կոչված արմատներով հայազգի արտգործնախարարն անուշադրությամբ մատնեց, որ Արցախի մեծ թաղերի եւ Խծաբերդ գյուղերի դիրքերի վրա ադրբեջանական զորքերի գրոհներն իրականացվել են հակամարտության գոտում հրադադարի հաստատման վերաբերյալ նոյեմբերի 9-ի Մոսկվայում ստորագրված Երրակոմ հայտարարությունից ավելի քան 1 ամիս անց։ Հետևաբար ադրբեջանական կողմից նույն այդ հայտարարության հենց առաջին դրույթի կոպիտ խախտմամբ հիշեցման կարգով մեջ բերեմ դրույթի բովանդակությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի մոսկովյան ժամանակով 0000-ից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հայտարարվում է ամբողջական հրադադարի եւ բոլոր ռազմական գործողությունների ավարտի մասին։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այսուհետև կողմեր կանգնառնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում։ Մեջբերման ավարտը։ Լավրովը արդյոք տեղյակ էր այդ խախտմանը։ Անկասկած, ինչպես որ տեղյակ էր իր անմիջական ղեկավարը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, բայց ահա Կրեմլից ոչ ոք երբևէ ծպտուն անգամ չանեց այդ մասին գիտակցաբար աշխատող անելով Բաքվի այդ օխտադրուժ խախտումը եւ նույն այդ Բաքվի հետ միաձայն արդարացելով նշված գյուղերում մնացած հայ դերքապահների ադրբեջանական զորքերի կողմից գերավարման եւ հետագայում որպես սահմանախախտ ահաբեկիչների ադրբեջանական դատարանի ընդունած ապօրինի վճռներով նրանց մեծ ժամկետներով աստազրկման աղաղակող փաստերը։ Անշուշտ միանգամայն իրավացի է MediaMax լրատվական գործակալության սյունակագիր քաղաքական վերլուծաբան Հայկ Սահակյանը, նշելով, որ Լավրովի նման հայտարարության նպատակը հավանաբար ուղերձ հղելն է առայն, որ իբր թե որպես միջնորդ Ռուսաստանը չէ մեղավոր, որ հայ ռազմագերիներին Հայաստան վերադարձնելը չի հաջողվում, որ เป զի Մոսկվային ուղղող մեղադրանք քննադատությունների սլաքը թեքի հերացնի Կրեմլից։ Բայց Լավրով Լավրովը միաժամանակ հայտարարեց նաև, որ տարբեր խողովակներով Ռուսաստանն Ադրբեջանին կոչ է արել եւ շարունակում է կոչ անել վերադարձել բոլոր ռազմագերիներին եւ պահվող անձանց առանց նախապայմանների, ինչը համոզված եմ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ դատարկ փուչիկ։ Ինչպես տեսնում եք, Սոչիի հանդիպման օրն Ադրբեջանը Հայաստանին է հանձնել ընդամենը երկու հոգու՝ մեկ ռազմագերու եւ մեկ քաղաքացիական պատանդի։ Իսկ ահա տասնյակ ռազմագերիներ ու պատանդներ առ այսօր շարունակում են հեծել ադրբեջանական զնդաններում։ Ընդ որում Բաքուն անգամ զլանում է ներկայացնել բանտային ճաղերի ետևում իր կողմից պահվող հայ ռազմագերիների ու պատանների ցուցակը, որպես հոգեպահուս դրանք հետագա ռազմաքաղաքական եւ տարածքային շակարկումներում օգտագործելու համար։ Հիշում եք, չէ, Իլհամ Ալիևին Շուշիում ինչ չարանենք խորհուրդ էր տվել Թուրքիայի նախագահի տիկին Էմինե Էրդողանը։ Իսկ դուք գերիների մաս-մաս հանձնեք նրանց ասել էր նա։ Բայց վերադառնանք Սոչիի երակողմ հանդիպմանը։ Ուղիղ 3 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում կողմերը, ինչպես վերը նշեցին, ընդունել են համատեղ հայտարարություն։ Այդ փաստաթղթում պայմանավորվող կողմերը որը վերահաստատել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ին ընդունված հայտարարություններում նախանշված բոլոր դրույթների հետագա հետեւողական իրականացման եւ անվերապահ պահպանման հանձնառությունը, ինչպես ամրագրված է փաստաթղթում, իշա հարավային Կովկասի կայունության, անվտանգության եւ տնտեսական զարգացման։ Բացի այդ, հայտարարության մեջ նշվում է, որ պայմանավորվել են ակտիվացնել համատեղ ջանքերը՝ ուղղված այդ հայտարարություններից բխող մնացած խնդիրների շուտապույտ լուծմանը։ Խոսքը վերաբերում է ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարի եւ բոլոր ռազմական գործողությունների ամբողջական դադարեցման իրագործման ընթացքին, նույնպես եւ տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հերանեկարին։ Այս համատեքստում հայտարարության հեղինակները նշել են Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության կարևոր ներ ներդրումը տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման եւ անվտանգության ապահովման գործում։ Միևնույն ժամանակ համաձայն հայտարարության կողմերի միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել քայլեր ձեռնարկել ուղղված ադրբեջանա-հայկական սահմանին կայունության եւ անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը եւ գործընթացը մղել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ այդուհետ սահմանագծման հարցերով երկկողմ կողմերի հայտ դեկրետի հիման վրա Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդատվական մասնակցությամբ հանձնաժողովի ստեղծման ուղղությամբ։ Ընդունված փաստաթղթում բարձր է գնահատվել 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության համաձայն ստեղծված Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի փոխվարշապետների համատեղ նախագահությամբ գործող տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի ապա շրջափակման հարցերով երկակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը ընդգծվել է տարածաշրջանի տնտեսական ներուժը բացահայտելու համար կոնկրետ ծրագրերի հնարավորինս արագ մեկնարկի անհրաժեշտությունը։ Հայտարարության մեջ առանձին բարբերությամբ նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսուհետև եւս կշարունակի ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցություն Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների կարգավորման, ադրբեջանական եւ հայ ժողովրդների միջև վստահության մթնոլորտի ձևավորման, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում բարիդարացական հարաբերությունների ստեղծման նպատակով։ Թե հայտարարության հեղինակներն ինչպես են տեսնում փաստաթղթում ամրագրված դրույթների կատարման իրական հնարավորությունները, դժվարանում եմ ասել։ Զորօրինակ հարց է ցակում. արդյոք Ադրբեջանն այս հետև եւս կշարունակի իր վերահսկողության տակ պահել, ինչպես Գորիս կապան մայրուղու 21 կիլոմետրանոց հատվածը, նույնպես եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական տարածքի ավելի քան 41 քառակուսի կիլոմետր մասը, որը նրա զորքերը դիրքային բարելավման պատրվակով զավթել կազմվել են Շյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերում։ Դատելով հայտարարության տեքստից կարելի է ոչ թե պարզապես ենթադրել, այլ միանգամայն համոզված ասել, որ Բաքուն մտադիր չէ թեկուզ 1 մետր հետ քայլ կատարել կողմերի համար երկուստեք ռազմավարական նշանակության այդ տարածքներից։ Արդյոք ադրբեջանական զորքերը հոժարանկամ կհեռանան Արցախի այն տարածքներից, այդ թվում Հադրութից ու Շուշից, Մարտունու եւ Մարտակերտի շրջանների մի ամբողջ շարք զավթված գյուղական բնակավայր վայրերից, որոնք դեռ խորթային իշխանության օրոք մտնում էին նախկին լղեմ կազմի մեջ։ Հազիվ թե բացառվում է իսպար։ Մի ամտություն չցաբերենք Երևակայելով թե ահա ահա ռուսական արչն իր հզոր թաթով կբամփի Բաքվի գլխին արծողցու ասած կարկաժին, պարտադրելով զորքերն անհապաղ անել այդ տարածներից եւ բավարարվել միայն հարակից յոր շրջանների գրամամբ։ Եթե Մոսկվան բամփելուլներ, ապա որպես Երևանի ռազմավարական դաշնակից Որպես հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպության առաջնորդ եւ հետխորհրդային տարածքի այդ ռազմաքաղաքական կառույցի անդամ երկրների անվտանգության ապահովման գլխավոր երաշխավոր պարտավոր էր եւ կարող էր դա անել հենց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, առանձնապես ռազմական գործողությունների եզրափակիչ շրջանում, երբ դեռ ոչ հադրուտն էր հակարակորտի կողմից զավթված, ոչ բերթակղակ Շուշին եւ ոչ էլ շատ այլ հայկական բնակավայրեր։ Անկան պատերազմը, որպես այդպեսին չէ էր սկսվի։ Ադրբեջանը հազիվ թե նման ռիսկի դիմեր առանց Մոսկվայի թողտվության։ Քանզի նման հանդուգն քայլի համար հազիվ թե բավարարելներ միմիեն Անկարայի խոստացած երաշխիքը։ Դա աստված սխալված լինեմ, բայց անձամբ իմ ստացած տպավորությունն ահա այդպեսին է։ Իբր թե միջնորդական հավասարակշռության պահպանման կոչված իր դիրքորոշմամբ Մոսկվան ի սկզբանե տակավին խորհրդային շրջանից եւ հիմա էլ փորձում է իր համար հարմար նստել միանգամից երկու աթոռի վրա, ինչը համաձայն ենք անբնական է եւ անտրամաբանական, եթե չասենք վտանգավոր հենց իր համար, քանզի չի բացառվում աթոռներից մեկից եւ կամ երկուսից էլ միաժամանակ գահավիժելու հավանականությունը։ Չմոռանանք, որ առանց այն էլ Ռուսաստանի համար վաղուց ի վեր երերուն է դարձած հարավային Կովկասի միջազգայնորեն ճանաչված պետությունների երրոտանին, Մանավանդ, երբ հարմար նստելու խնդրին այլևս չի սпасարկում դրա ոդքերից մեկը, հայացքն ընդմիջ դեպի արևմուտ դարձրած Վրաստանը։ Երևի թե դիպուկ էր կոմերսանտ թերթի թղթակից Անդրեյ Կոլեսնիկովի վերը նշած դիտարկումը Սոչիի երակողմ հանդիպումից։ Հիշեցման կարգով կրկնեմ նրա գրածը, երբ խոսում էր Վլադիմիր Պուտինը, զգացում էր, որ ըստ էության նա Ադրբեջանի նախագահի կողմն է։ Եվս մեկ հարց, որ համոզված եմ ամենից կարևորն ու մտահոգի ճիշտ է մանավանդ մեզ արցախցիներիս համար։ Հայտարարության մեջ այո, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն բարակապակցությունը։ Քարը գլուխ եթային նշված ընդամենը 1 անգամ։ Այն էլ հակամարտության գոտում հրադադարի եւ բոլոր ռազմական գործողությունների ամբողջական դադարեցման իրագործման ընթացքի կապակցությամբ։ Բայց ահա փաստաթղթում խոսքի նշույլ անգամ չկա Լեռնային Ղարաբաղի կարծես թե բանակցող կողմերին հուզող ու մտահոգող այդ հակամարտության լուծման հերանեկարների ավերիչ պատերազմից հարձակումից հետո մնացած հողակտորում շուրջ 2.500 քառակուսի կիլոմետր տարածքում իր պետական անկախությունն ու ինքնաշխանությունն այսօր էլ աչքի լույսի պես պահող, պահպանող Արցախայցյան ճակատագրի մասին։ Ինչ է այդ մասին մտածում միջազգային հանրությունը, կոնկրետ արևմուտքը։ Արդյոք ոչինչ չունի ասելու կամ անելու, բացի Արցախին պատահած իրավիճակի կապակցությամբ մտահոգության ու կարեկցանքի հնչյուն հայտարարություններ ընդունելուց։ Ինչու մի կողմ է քաշվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի խմբի համանախագահությունը կամ աթեակամա իր միջորդական լիազորությունները վերապահելով իր անդամ մեկ երկրի Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Եվ ի վերջո ինչ է մտադիր անել հենց ինքը հակամարտության գոտում մեն ու միայնակ առանց միացյալ նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ համաձայնեցման միջնորդական ու նաեւ խաղապահ առաքելություններ իրականացող Ռուսաստանը։ Դատելով Սոչիի երակողմ հանդիպման Իլհամ Ալիև ցուցադրական ինքնավստահ կեցվածքից եւ ինչ այդ կատարած ինքնագոհ հայտարարությունների կողմից խնդիրն իբր թե այլևս լուծված է եւ իբր թե լուծված է Ադրբեջանի օգտին։ Այդ մասին անգամ ՄԱԿ-ի բարձր ամբյոնից է բարձրաձայնել։ Բայց ահա դատելով Լեռնային Ղարաբաղում իր խաղապահ ուժերը ցանկացած գնով երկարատև պահպանելու եւ այդ պիսով իսկ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում իր վաղեմի գերիշխող դիրքը վերականգնելու ջանքերից Մոսկվան կարծես է ներքուստ համաձայն չէ Արցախյան հիմնախնդրի նման իր համար ամենևին ոչ զերունտու հանգուցալուծման եւ պատրաստ է Արցախում թեկուս ընդամենը 1 հայ բնակչի ներկայությամբ Պարագայում անգամ հանուն սեփական աշխարհակահական շահերի պահպանել եւ անդադ ամրապնդել իր խաղապահ առաքելությունը։ Այսինքն Պուտինը Սոչիում արտակուստ ջերմորեն ողջագուրվելով Ալիևի հետ չբացառենք նույն այդ հուզիչ պահին երևի թե քնքշալի, բայց եւ սպառնալի շեշտով շնջացել են նրա ականջին։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին բոլոր հայտարարությունները դեռ դատարկ փչոցներ են։ Ախպերս, մոռացիր դրանք։ Մնանք բարեկամներ։ Հնարավոր է որ հենց այդ պատճառով է, որ Սոչիում թե բանակցային սեղանի շուրջ եւ թե լրագրողների հետ ճեպազորություն, ի տարբերություն ՄԱԿ-ի վեհաժողովում իր ճորոմ ու խրոխտ ելույթի Ադրբեջանի նախագահը նրբանկատորեն խուսափել է բառ անգամ ասել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի իբր թե այլևս լուծված լինելու մասին։ Կարող եք հարցնել, իսկ դա ինչ է տալիս մեզ արցախցիներիս։ Պատասխանում՝ լրացուցիչ ոչինչ։ Պարզապես առաջվա պես աներեր եւ օր-օրի մեր մեջ ամրապնդվող ինքնավստահություն, որ անկախ աշխարհում եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող վայրիվերումներից Արցախ աշխարհը եղել, մնում է եւ կլինի հավերժ մերը, այսինքն հայկական։ Ասենք ամեն։